У прыёмнай было нямнога народу, значна менш, чым звычайна, калі ідзе бюро. Чалавек сем панурых мужчын двое, знаёмыя Шковіча, загадчык кафедры ў пединстытуце Леванович і галоўны архітэктар горада гамбіцкім. Кірыла прывітаўся з імі і з Ларысай Петроўнай сакратаркай. Гамбіцкі як сарваўся з крэсла, каб падаць руку, так і пакаціўся ад акна да дзвярэй ад дзвярэй да акна. Ён сапраўды нагадваў шар. Адглянцаваны, бліскучы, галава голая, як бубен, пінжак на пузе выцерты аб чарцёжную дошку і такія ж выцертыя штаны. Кірыла пацікаюўся, чаго выклікаюць. Ларыса Петровна сярэдні год жанчына стары работнік абвяла надрукаваным на машынцы парадку дня яго пытанне чырвоным алоўкам. Аб выхаванні дзяцей прачытаў ён у голас і не адразу зразумеў: За сыноў будуць пясочыць растлумачыў з кутка пануры Леванович, доўгі сутулы з суровым тварам маскета і цяжка вздыхнуў. Эх, сыны, чортавы сыны! Ясна! па-сяброўску усміхнуўся сакратар Цшыкович. Это яго не ўстрывожыла. За славіка ён цяпер спакойным. Да яго падкаціўся гамбіцкі, выхапіў з кішэні вялікую хустку, абмахнуў ёю твар. Дык у вас хоць сыны. А ў мяне дачка, дачка! прашипеў і покаціўся да дзвярэй. Было душно, кирыла скінуў пінжак, повесіў на кресло. Гамбіцкі поглядзеў на яго спачатку са здзіўленнем, потым з удзячнасцю, і тут жа сцягнуў з плеч свой тесны пінжачок, які трашчаў па ўсіх швах. Яжно ну, павесялеў няшчасны. Дагэтуль, мабыць, лічыў, што здымаць пінжак у гаркамі няёмка. Падкаціўся да столікаў куце, націснуў клапан пустога сіфона, уздыхнуў, напіўся з графіна і зноў да Шковіча. «Э, э, растлумачце, чаго ім не хапае. Чаму яны растуць такія а наши дети дети як дети кирылу чамусьці зусім не хацелася разважаць на гэтую тэму раптам зноў яму прыгадалася аперацыя загнаўшы машыну ў двор рэдакцыі ён ішоў сюды цераз парк пастаяў над абрывам каляракі углядаючыся ў засмужаную лугавую даль это хораша супакоіла и Ён пачаў думаць пра свой хірургічны эксперымент з гумаром. Аперацыя працягвалася, калі ён пайшоў з бальніцы, значыцца, все ў парадку. А тут зноў перад вачами сэрца і трывога не больш, чым трывога. Амаль страх за жыццё жанчыны, якую ён упершыню бачыў на аперацыйным стале, але якая здавалася цяпер вельмі блізкай і роднай, як сестра, як жонка, як дачка. Дзіўна. Ён спытаў у сакратаркі. Ларыса Петровна, вы сэрца бачылі? Чё? усміхнулася яна, відаць думаючы што ён спытаў з алегарычным сэнсам чалавечае бачыла у анатамічным музеін нагляделася тыдзень не могла есці кирыла поморшчыўся жаданне расказаць пра аперацыю адразу знікла ён зноў застаўся сярод людзей у адзіноце у со сваім незвычайным да болю вострым уяўленнем прыгожим і страшным позвоніў больніцу дазваніцца туды было нялёгка то ніхто не адказваў то занята нарэшце адазваліся скажите калі ласка аперацыя скончылася спытаў ён якая якую рабіў яраш так як так что нормально то сестра ці лекар адказвала голосам монахі не холодным бесстрасным шыковіча гэта ўзлавала нормально чорт бы вас калі вы нам вучыцеся адказваць па-чалавечы фармалісты ў белых халатах паклічьте яраша голос адразу змяніўся зазвенеў ручайком відаць там у больніцы подумалі что гаворыць нехто з высокого начальства антон кузьміч не можа падысці ён у палаце каля хворай у пасля такой аперацыі зразумейце што перадать доктару ярашу Вось так заўсёды гаварыце з кожным хто вам пазвоніць Шковіч паклаў слухаўку кто-небудзь з ваших блізкіх спытала паўшэптам Ларыса Петровна Ён кіўнуў але цяжкая аперацыя на сэрцы набыты на парог. Яна ўстрапянулася, паглядзела на яго спачувальна, і ўсе, хто пачуў, таксама зацікавіліся. Я магу сказаць Сергею Сергеевич, што у вас такі дзень сказаць? Не, не трэба. вас будуць крытыкаваць. Мене заўсёды крытыкуюць. Такая у мяне прафесія. Бяшумна адчыніліся абабітыя дэрмацінам дзверы ў кабінет першага сакратара. Групай вывалілі работнікі тэлестудыі. Галоўны рэжысёр, сакратар партбюро, загадчыкі рэдакцый, акторы тэатра. Відно было, што ім не церпіцца пагаварыць, паспрачацца таму спяшаліся хутчэй у калідор на вуліцу, Толь актор Павел стэльмах затрымаўся, прывітаўся з шыковічам за руку. А ты чаму не быў? Ты ж, ты ж таксама з сябра мастацкага савета. Хапае другіх клопатаў. Далі нам за перадачы для моладзі, паведаміў шэптам, азірнуўся на дзверы, тукала дуб. Не слухаў мяне. Ну, будь. Шковіча крыху закранула, што яго не запрасілі на абмеркаванне работы тэлестудыі. Ён з'яўляўся бадай самым актыўным сябрам савета. Хто гэта пастараўся? Тукала ці гаркамаўскія палітыкі. Каб перад персанальнай справай падтрымаць для строгасці ў прыёмнай, Ён не вызначаўся залішняй самолюбівасцю, але яго заўсёды абурала, калі дзе пачыналася палітыканства, гульня ў важнасці строгасць. Галоўнае ў яго ёсць што сказаць пра тэлеперадачы. Ларыса Петровна сутыкнулася ў дзвярах стукалам. Той далікатна ўступіў ёй дарогу ў кабінет, убачыўшы шыковіча, Тукала прыветліва, па-сяброўску усміхнуўся і накіраваўся да яго, але Кірыла знарок адвярнуўся да акна. Што? Наківалі табе лезеш цалавацца? Не, ты мяне попросіш яшчэ кар'ерліст няшчасным. Заходзьце, таварышы, запрасіла Ларыса Петроўна. Шыковіч рушыў першы, абмінуўшы разгубленага тукалу. Павітаўся з сябрамі бюро. Все знаёмыя людзі, з якімі прыходзіцца сустракацца амаль штодня, і якія нязменна праяўляюць цікавасць да яго працы з шаблонным запытаннем: Чым новенькім парадуеш нас. Цяпер на яго добры дзень адказаў адзін тарасаў. Гукан не адарваўся ад паперы, не глянуў нават, затое сакратар гаркама камсамола Васіль Грыбок таращыў. Крыху лупатыя бясколерныя вочы без цырымоннай нахабнай цікаўнасцю. Так глядзяць у суде на злачынцу. Шковіча перасмыкнула ад гэтага. Што ты ўставіўся як малады баран на новыя вароты. Сакратар па прапагандзе тужыкаў, таксама разглядаў шковіча праз свае вялікія врагавыя праве акуляры але зусім інакш бескрыўдна на прывітанне ён адказаў кімком головавы сумна усміхнуўся і цяпер як бы хацеў нешта прадказаць ці здагадацца загадзя пра што ён шковіч будзе гаварыць Яму было балюча, што большасць тых, каго сёння будуць слухаць па такім незвычайным пытанні людзі ідэалагічнага фронту. Яго памочнікі. Злосці на іх сакратар не меў. Былы дырэктар школы, ён, магчыма, лепей, чым хто другі, ведаў, якая гэта складаная рэч выхавання дзяцей. Дырэктара машынабудаўнічая завода Лукашэнку, Нават самыя нечаканыя персанальныя справы мала цікавілі, калі яны не мелі дачынення да выпуску станкоў. Лукашенко быў сам канструктор і манаходца і на ўсіх такіх пасяджэннях займаўся тым, што абдымваў дэталі новых канструкцый, занатоўваў вялікую запісную кніжку разлікі і формулы. Ён адарваўся ад сваёй запісной толькі таму, што сярод вінаватых бацькоў быў інжынер яго завода. Дырэктар дакорліва паківаў яму галавой, пакуль рассаджваліся гамбіцкі падышоў да гукана і нешта шаптаў яму на вуха. Тарасаў пачакаў, пакуль яны скончаць шаптацца. Не дачакаўся, сказаў: « Сядайце, таварыш гамбіцкі архітэктурныя справы вырашыце пасля і абвёў позіркам сваіх светлых вачэй усіх і сябраў бюро і падсудных з каго пачнём паважаныя бацькі все адно з каго але я так мяркую што пісьменніку нашаму належала больш чым каму задумацца над такімі пытаннямі сказаў гукан то зноў-такі нават не глянуўшы ў бок шыковіча. Ну што ж, Раскажыце, товарищ Шкович, як вы выхоўваеце сваіх дзяцей? Кирыла падняўся і раптам адчуў, што не ведае, пра што гаварыць. Ён не вызначаўся красамоўствам увогуле, а ў такіх абставінах, тым больш, Яму варта было, пакуль сядзеў прыёмны прадумаць сваё выступленне. Але яго мала закранула, што выклікаюць з-за сына, хвалявала другое: Аперацыя. І цяпер зноў, узіраючыся ў шырокі добры твар Тарасава Кірыла бачыў сэрца на далоні, на вялікай умелой, чулой, ласковой долони яроша. И захотелася яму расказать про ўсё гэта сябрам бюро, про яраша, зосю, про чалавечае сэрца, якое можно адрамантаваць. Але ён усведамляў, што цяпер на хаду не знайсці яму лагічнай сувязі, трывалага мастка паміж адным і другім і яго, безумоўна, не зразумеюць, падумаюць, чо добра, што ён знарок расказвае казкі, водзіць бюро за нос. З чаго ж пачаць? Жно ўспацеў ад думак, дастаў хусцінку і выцер лоб шыю. Цяпер ужо ўсе, хто прысутнічаў, глядзелі на яго адны з цікаўнасцю, другие со спачуваннем третье с трывогай ён стрэўся позіркам з гуканом той можа один з усіх глядзеў амаль злорадно чаму успомніліся словы гукана з іх ён і пачаў упэўнена і смелом Але Семён парфёнович я много думаў пра гэта вельмі много не толькі як бацька але як сябра партыі грамадзянин не здымаючы сябе адказнасці за паводзіны майго сына я хочу разобрацца пронікнуть у сутнасць з вашейй дапамогай товарыш Чаму сярод нашай увогуле у здаровай ад данай партыі моладзі трапляюць вось такія, як ваш сын кінуў грыбок, як мой сын, Хоць сын мой не самая небяспечная з'ява, як я разумею, ёсць э, горшыя прыклады, гаварыце за сябе па сутнасці, сказаў сакратар чыгуначнага райкама красоўскі, малады высокі брунет апрануты, у асляпляльна белы мотна скроены часучовы касцюм. Шкоіч мала ведаў гэтага чалавека, глянуўшы на яго, падумаў: сам ты ў студэнцкія гады відаць быў хват і адчуў непрыязнасць, адказаў раздражнёна. Маё жаданне разаобрацца не па сутнасці хіба. Я не буду апраўдвацца. Але хочу сказаць, у тым, што мой сын вырас, на жаль, не такім, якім бы хацелася і мне і грамадству, не толькі віна бацькоў. Думаецца, што все разам мы робім у гэтай важнейшай справе сур'ёзныя промахі, школа, камсамол, вы не умеете выхоўваць а вінаваты камсомол здорово хмыкнул няўрымслівы грыбок шикович глыбока ўдыхнул гарачае паветра якое гнаў адчыненыя вокны лёгкі скразняк і быццам захлынуўся ім тарасов пастукава лоўкам па стале папярэдзіў таварышы не перашкаджайце дайте яму сказаць Грыбок паслухмяна опусціў галаву, але шыковіча злаваў наскок гэтага маладога пеўня. Ён не стрымаўся, каб не спытаць уедліва. А вы лічыце, таварыш грыбок, што гаркам камсамола працуе ідэальна. Грыбок змаўчаў, адказаў гукан. Паважна, ветліва, Кирыла Васильевич гаркам мы будем слухаць асобна а цяпер слухаем вас і у нас во колькі яшчэ пытанняў ён паляпаў далоней па стосе папер што ляшаў перад ім і адштурхнуўся ад стола выпрастаўся ў крэсле найвышэйшы ростам як бы ўзняўся над усімі і глядзеў паверх галоў але а пацвердзіў першы сакратар з нечаканай строгасцю. Без доўгай преамбулы, товары Шкович, добра, Сергей Сергеевич. Як я выхоўваю сваіх дзяцей? Было б недарэчнасцю сказаць абсалютна правільна, бо абсалютна правільнае выхаванне ў маім разуменні само па сабе абсалютнае глупства. Але я адно магу сказаць: у галоўным мы я і жонка ніколі не давалі дрэнных прыкладаў у чым у галоўным спытаў гукан у чым я быў дармаедам несумленным перад грамадствам перад партыяй хітраваў браў хабары жыў не па сродках вы мяне ведаеце Сергей Сергеевич і вы семён парфянович всю вайну я быў на фронте пасля настаўнічаў жонка і зараз настаўнічае можа хто-небудзь скажа что праца журналіста лёгкая чакайце перапыніў яго тарасу чаму вы задаеце такія катэгарычныя пытанні ніхто не сумняваецца что вы працуеце сумленно Дык у чым жа заключаецца выхаванне дзяцей. Адносіны ў сям'і, Я жыў і жыву з жонкай, далі Бог жа душа у душу. Абодва працуем, паважаем працу адно аднаго. Скандалаў нашы дзеці не чулі, Ка спрачаемся, то па прынцыповых пытаннях. Між іншым часцей за ўсё менавіта з-за гэтага самага выхавання. Яна педагог і думаю, не дрэнны. Але в адносінах сваіх дзяцей робіць тую ж памылку, якую робяць многія маці у інтэлігентных сем'ях. Асцерагаюць ад фізічнай працы. Я сама зраблю. Вот 10 ужо мы не трымаем нават хатняй работніцы прынцыпова все робім самі я не сказаў бы что сын мой уладзіслав гульта или жабока безумоўна занятыя працы нешта мы прагледзелі пасля десятгодкі хлопец пачаў адбівацца ад рук за яго учынкі у прыватнасці за апошні учынак я бяру віну на сябе по вас не виню товарыш грибок хоть мог бы сказать про работу комсомольской организации телестудыі няма там ніякай работы але про гэта пасля а что датычыць майго сына то думаю что больш товарышы вы нічога благога про яго не пачуеце хлопец нарэшце трапіў у добрыя руки у брыгаду ганчарова у Настанка будаўнічы, здзівіўся Тарасу выглянуў на Лукашэнку. Той нарэшце адарваўся ад сваіх формул. Да нас? Цікава. Аднак дырэктар зусім не выказваў гэтым цікава здзіўленне. Не, у яго быў свой погляд на моладзь, пасталеюць, паразумнеюць, але затоежно падскочыў важлівы грыбок яшчэ як цікава просто з турмы без перасадки у брыгаду камуністычнай працы куды там глядзець клетень выбачце сергей сергеевич что робіцца шикович адчуў что спину яго повернутую до окна абадзьму холодны вятрыска непрыемны калючы Няўжо яны супраць каб славик быў у брыгаде больш чым пры любой другой акалічнасці дагэтуль спалохаўся за сына і разгубіўся як даказаць что нельга выханять хлопца з брыгады куды ён пайшоў з радасцю что гэта не толькі жорстка несправядліва зноў ну, ну который раз ужо уявілася жывое чалавечае сэрца аслоў важкіх пераканаўчых каб абараніць сына не было кирыла пакутліва шукаў іх яму сказалі раз і другі сядайте кирыла дайшоў до да сэнсу слова толькі тады калі перад ім падняўся гукан гаварыў старшыня роўна не павышаючы не паніжаючы голасу націскі рабіў стукам алоўка аб стол паузамі атрымлівалася важка пераканаўча солідна шыкович думкі якога насіліся ад аднаго полюса да другога успомніў што кушнер намеснік старшыні гарвы канкама камічна перадае гуканаву манеру выступаць і не стрымаў усмешкі вы думаете калі вы працуеце жонка дык гэтага даволі не кирилла васильевич у нас працуюць усе дармаеда у нас адзінкі але акрамя працы ёсць яшчэ маральныя прынцыпы грамадскія паводзіны чалавека і яны часта з'яўляюцца рашаючымі ў выхаванні дзяцей гляньце на сябе а уважліва гляньте на свае паводзіны. Вы аналізуеце других, проаналізуйте сябе, вы здзіўляецеся, чаму ваш сын вырос такі, а я не здзіўляюся. Быццё вызначае свядомасць. Дабрабыт нашага народа расце, Я не супраць таго, што вы купілі машыну. Трэба вам машина, але на ёй ездзіць ваш сын я забараніў яму ездзіў машинашына лішнія грошы кампанія дзяўчаткі выпіўкі а ў бацькоў тым часам другія клопаты машины ім мала трэба дача абуджаюцца дробнаўласніцкі тэндэнцыі шыковіч слухаў на дзіва спакойна разумеў гукан задае тон. Кірыла ненавідзеў гэты тэрмін задаць тон народжаны ў часы культу. Але ў такой сітуацыі відаць інакш нельга. Трэба пагаварыць з бацькамі такіх сынкоў з усёй суровасцю. Што ж? Няхай сабе валяць на яго, што хочуць, всё стрывае, абы толькі пакінулі славіка, у брыгадзе. Тарасаў таксама не любіў задавання тону. Ён кіраўнік новага тыпу, умеў і думаць і вырашаць па-новаму. Але ён у пачатку прыняў выступленне гукана як зусім натуральнае. Гукан выпраўляе сваю памылку. Яны сябры бюро, не дамаўляліся аб парадку, як заслухоўваць бацькоў, але відавочна, што пачынаць трэба было не шыковіча. Не самы небяспечны выпадак і не той бацькам. Яго разважлівы роздум, трапныя адказы на заўвагі сябраў бюро у нейкай меры згладзілі вастрыню пытання і навучылі другіх, як абараняцца. Тарасаў, назіральны праніклівы бачыў што нават твар левановича пасвятлеў а не паседлівы вяртлявы гамбіцкі стаў менш выціраць лысіну і больш круціцца шэпчучы нешта суседзям зазнаўся ты кирилла васильевич нечакано з разважання аб уласніцкіх тэндэнцыях зрабіў вывод гукан чамусьці перайшоўшы раптам на фамільярнае ты адрываеся ад жыцця, закапаўся в архівах. Прычым тут архівы, падумаў Шкович. Лічы, што табе ўсё можна, ўсё дазволена і ўсё даруюць. Не. Дысцыпліна ў парты адна для ўсіх адны нормы, Ленінскія, А як паводзіць сябе камуніст Шковіч? Пытанне прагучало сурова, асуджальна без кроплі фамільярнасці. Аловак гучней, чым звычайна стукнуў па стале. Машына дача адзін бок. А паводзіны ў калектыве, калі камуніст, свайго таварыша па рабоце выкідвае з кабінета <gasps> паскардзіўся паскуда падумаў шыковіч пра рагойшу а другому адказнаму работніку пагражае што выкіне праз акно і гэты таксама скардзіўся ёлуп зусім страціў пачыццё гумару Каментарыі, як кажуць, наўрад ці патрэбны і пагрозліва стукнуў алоўкам. Тарасаў насцярожыўся: Не У гукана гэта больш, чым задаць тон. Што гэта яны? Саўтары ганарару не падзялілі ці што падумаў ён. Аб выпадку з рагольшам яму расказваў тужыкаў. Ён згадзіўся з думкай сакратара по прапагандзе. Не трэба ўсё валіць в одну кучу. Рагойша вядомы інтрыган і можна зразумець, што ў Шковіча пасля такога здарэння сынам не вытрымалі нервы. Варта ўсё-таки разбірацца ў пачуццях людзей. Не з кожнага факта трэба рабіць палітыку. А калі бацька ўсё дазваляе сабе, то чаму сыну адставаць? Не Ён хоча быць наперадзе, у яго размах большы. Кулакоў яму мала за каўнер схапіць глупства, яму атамную бомбу давай. Шковіч бачыў, як схіліўшыся над сталом паківаў галавой тужыкаў, крыва усміхнуўся, паправіў акуляры, сцёр далонейшчы шырокага твару смешку тарасаў. Мабыць, гукан убачыў, што пра бомбу не ўхваляюць. І загаварыў больш горача і гнеўна, Боль горача і гнеўна. Як вы думаете, товарыш Шковіч, Што вырасце з дзіцяці, якому бацькі ні ў чым не адмаўляюць? Усё подносяць на золотой талерцы, машыну, дачу, вучобу, работу, не поступіў інстытут, Куды жадаеш, сынок на тэлестудыю, калі ласка, выгналі адтуль, Навошта прымушаць яго падумаць, папакутаваць, пашукаць з помпай як героя на лепшы завод у лепшую брыгаду у брыгаду камуністычнай працы подумайте таварышы ці не выклік гэта цяпер словы гукана балюча білі сваёй несправядлівасцю і он мог усё гаварыць пра бацькоў а Кирилла бадай зусім згадзіўся б нічого не скажешь выхоўваць такі не умеем але калі гукан робіць вунь якія выводы з таго что славик пайшоў на завод калі вядзе до того каб патрабаваць выгнаць хлопца з брыгады з гэтым кирилла не мог згадзіцца зноў хлынуў пот стрымліваў супакойваў тарасаў глядзеў добрымі вачами нават кіўнуў трымайся на мы ж добра ведаем шикович лепшы сябра хірурга яраша а ганчароў прыёмны сын яраша добры хлопец а на жаль не вытрымаў такога націску поддаўся эх чорт абурыўся грыбок і тут блат ну не тут яго не будзе дорожку закрыем у таких сынкоў на вярсту не падпусцім да камуністычных брыгад. Флегматычны тужыкаў рэзкім рухам зняў акуляры, махнуў імі гатовы запярэчыць, але яго апярэдзіў Шковіч. А таких куды? схапіўся ён з месца. У турму ці што? Дык няма у кодексе. Вы чулі, Сергей Сергеевич таксама ажно подскочыў грыбок. Чулі, адказаў яму тужыкаў, А праўда, Ну дзе таких выхоўваць? Дзе? сумеўся грыбок і асеў, з'ядаючы вачамі першага сакратара. Я мушу заявіць, таварышы, сябры бюро процягнул між тым шыковіч з усёй сур'ёзнасцю і адказнасцю сябра партыі что абвінавачванне мяне яраша ганчарова усяе брыгады ў нейкім блаце гэта мякка кажучы глупства ганчароў і яго хлопцы самі прапанавалі ўладіславу пайсці да іх у брыгаду. І я лічу, што яны паступілі правільна і радуюся, што сын згадзіўся, значыцца разумее. Мяне не здзіўляе Семён Парфёныч ваш погляд на такія рэчы. Цяжка глянуць на свет па-новаму. Здзіўляе малады грыбок, я! Гукан стаяў упершыся, алоўкаму стол і спакойна чакаў, пакуль выказваліся другія. Ніхто, магчыма, не прыкмеціў, як змяніўся ён пры апошніх словах Шковіча. На шчоках выступілі сінія плямы, а карак наліўся крывёю, дзіўна неяк скрывіліся вусны. Калі ўсе нарэшце сціхлі, гукан сказаў усё тым жа роўным голасам прапаную вынесці шыковічу сыровую суровую вымову і сеў прапанова з'явілася нечаканасцю для ўсіх і сябраў бюро і прысутных гамбіцкі быццам прыліп да крэсла у левановича выцягнуўся і без таго доўгі твар Не менш спалохаліся і другія бацькі. Калі шыковічу вось так, Дык што будзе ім? Ашаломлены кірыла спытаў: Завошта? За няправільнае выхаванне дзяцей. Гукан стукнуў алоўкам па стале раз за грубыя паводзіны ў калектыве, за парушэнне партыйнай этыкі і зноў стукнуў два. За прыватнаўласніцкія тэндэнцыі не стукнуў. Між іншым мне вядома, што дача Шковіча і Яраша збудавана незаконна. Няправільна, зноў такі па блату я не баюся паўтарыць гэтае слово адведзены участак лічу што гаркам павінен высветліць усе акалічнасці што ж гэта ён так уз'еўся на шыковіча думаў тарасаў Праўду кажуць аўтары, што палюбоўнікі адной жанчыны абавязкова шчэпяцца трэба будзе разобрацца. Калі на пасяджэннях узнікалі вось такія складаныя сітуацыі, Тарасаў любіў паназіраць за людзьмі, хто як рэагуе, хто каго падтрымлівае. Это лёгка чыталася па тварах, бо здаралася, што чалавек займае у пачатку адну пазіцыю, а ў канцы, концы зусім супрацьлеглую. Зрэдку бывае і так, што ў думках ён за адно, а на словах за другое. Такіх тарасаў не любіў. Маўклівага для прапагандыста упартага цяжкаватага па характару тужыкова, Ён паважаў за тое, што той заўсёды трымаўся пэўнай думкі. Такога лёгкі ветер не паверне толькі добрая бура. Мабыць, адчуваючы, што сябры бюро разышліся ў сваіх адносінах да таго, што сказаў гукан, тужыкаў шчыра раіў вачами: Скажы ты, Сергей Сергеевич. Тарасаў паслухаўся гэтай парады. Здачамі мы разбяромся, сказаў ён да гукана, потым да Шковіча паводзіны вашага сына товарищ шкович ганебныя паводзіны і мы вас сур'ёзна папярэдзім не толькі вас увогуле будемм сурова патрабаваць ад камуністаў каб яны адказвалі за сваіх дзяцей за выхаванне моладзі это закон нашага жыцця я асабіста ухваляю у что ваш сын пайшоў на завод. Калі праўда, што хлопцы з брыгады ганчарова самі яго ўзялі, то хвалаем і чэсць. Думаю, што яны больш шырока разумеюць сваю ролю ударнікаў камуністычнай працы. Правільна разумеюць. Не замыкаюцца, змагаюцца за кожнага чалавека. Як, таварышы прапагандысты, Правільна я разумею, што такое брыгада камуністычнай працы. Ён глядзеў на грыбка, і ў светлых вачах яго скакалі іскаркі хітрага смеху. Правільна, Сергей Сергеевич у момант згадзіўся грыбок. Ну і флюгер ужо без злосці абурэння падумаў Шковіч, разам з усведамленнем, што пагроза быць выгнаным з брыгады ад славіка адведзена, прыйшла дзіўная фізічная слабасць. Зашумела ў вушах, самлелі ногі, высохла ў роце. Наступіла разрадка пасля нервовага напружання гэтага багатага на ўражанні цяжкага дня. Ён нават дрэнна чух, то яшчэ што гаварыў пра яго і славіка помніў гукан настойваў на сваёй прапанове завошта хацелася спытаць зноў але кирыла і гэтага не здолеў зрабіць толькі са здзіўленнем падумаў что мае да мяне гэты чалавек что яму не спадабалася я да яго заўсёды не з адкрытым сэрцам. Адкрытае сэрца. Нутро гарэла ад смагі, але не хапіла смеласці падняцца і наліць з графіна. Ну, што стаяў на сакратарскім стале. Раптам з'явілася боязь самлець, як там у аперацыйнай. Грыбок цяпер амаль што абараняў яго і абмяжоўваў спагнанне папярэджаннем красоўскі падтрымліваў гукана кирилла подумаў цікава якая сям'я у сакратара райкама дзеці ёсць трэба даведацца хоць адчуваў што наўрад ці будзе займацца гэтым не хопіць энергіі давалася что яе увогуле ўжо няма энергіі что ён разрадзіўся у як акумулятарная банка увесь ад головы до да ног сябры бюро пагадзіліся на вымове шыкович не аспрэчваў не апраўдваўся абы хутчэй нават не запытаў якая вымова без занясення ці з занясеннем вавліковую картку пасля даведаўся не запісана Калі паднялі Левановича, Кірыла спытаў: « Мне можна ісці. Чаму? Паслухайте других, вам будзе карысна. І цікава, сказаў тужыкаў. А Тарасаў, які больш пільна назіраў за ім нечакана дазволіў: « Ідзі.